eile, en hulle laat oorbring na die steenwinde, en so het hy met al die stede van die kinders van Ammon gedoen. Toe het David met al die manskappe na Jerusalem teruggegaan.